Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ահաբեկչություն, աշխարհակաղակական եւ տեղեկատվական շանտաժ է համարում ադրբեջանական Telegram ալիքներով տարածվող այն տեղեկությունը, թե իբր Լաչինի միջանցքով Արցախ զինտեխնիկա է տեղափոխվում։ Բաբայանն այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է. «Մեջբերում ենք»։ Ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներով տարածվող այն տեղեկատվությունը, թե իբր Լաչինի միջանցքով Արցախ զինտեխնիկա է տեղափոխվում, նրանց բնութագրմամբ խաղաղապահ մարդասիրական օգնության անվան ներքո իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն է։ Սա աշխարհակաղակական շանտաժ է, տեղեկատվական շանտաժ եւ ահաբեկչություն։ Ողջ երկայնքով տեղադրված տեսախցիկներ կան, ամեն ինչ երևում է, սա նաև հարված է ռուս խաղաղապահներին, այն էլ Սոչիի հանդիպումից հետո։ Նկատենք, որ ավելի վաղ պաշտոնական Բաքուն է նման մեղադրանքներ հնչեցրել, նշելով, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությունը խախտելով Հայաստանը շարունակում է ապօրինի ռազմական գործողությունն Ադրբեջանի տարածքում։ Դեռ հոկտեմբերի 2-րդ կեսին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որում մանիպուլացնելով եւ խեղաթյուրելով փաստերը հայկական կողմի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում կատարվող գործողությունները ներկայացնելով որպես իրավիճակի սրման փորձ եւ իբրև դիվերսիոն գործողություն։ Դրանից հետո Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում կոչ է ուղում համաշխարհային հանրությանը ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Եռակոմ հայտարարության պայմանների եւ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտականությունների կատարման Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության դեմ քայլերը դադարեցնելու Արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմի մանիպուլյատիվ այս քարոշչությունը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Ակնհայտ է, որ իրականությունն այլ է, ասում է քաղաքագետը, նկատելով, որ ներկայումս Արցախում խաղապահ առաքելության դերն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայում պատերազմի մեջ է գտնվում եւ ունի խնդիրներ զինտեխնիկայի հետ կապված։ Բայց առումով դժվար թե, սա նույնիսկ կանբանական է, դժվար թե իր ռեսուրսները բավականացնեն Արցախում իր կոնտինգենտի ռազմաբազան լայնելու առումով Հետևաբար, քաղաքագետի դիտարկմամբ, ըստ էության ադրբեջանական կողմը նման մանիպուլյատիվ տեղեկատվությամբ փորձում է որոշակի հող նախապատրաստել Արցախում սադրանքների դիմելու նպատակով, որ հետագայում կարողանա, այսպես ասենք, պատճառաբանություններ բերել դրա հետ կապված, թե իբր հայկական կողմը կամ ռուսական խաղապահ տեխնիկա է կենտրոնացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ այս հայտարարությունների հաջորդելու է Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր ուղղություններով նրանց կողմի մանիպուլյատիվ նման ապատեգատությունների տարածումը, որ այդ են կողմը բարբերաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմը, եւ շատ հնարավոր է, որ այս տրամաբանության մեջ գնան որոշակի գործողությունների ռազմական էսկալացիայի։ Քաղաքագետը կարծում է, որ դա հիմնական պատճառն է ադրբեջանական կողմից նման մանիպուլյատիվ տեղեկությունների տարածման։ Նա կարևորում է նաև այն հանգամանքը, թե ինչ տրամաբանությամբ են շահարկում ադրբեջանցիներն իրենց կողմից տարածվող այդ կեղծ լուրերը, մասնավորապես ինչ շեշտադրում են կատարում։ Այդ ռազմական տեխնիկան ըստ նրան Արցախ տեղափոխվում է հայկական ուժերի կողմից ռուսական պահապազորակազմի միջնորդ ուղղությամբ, թե անմիջապես ռուսական խաղապահ զորակազմի միջոցներով։ Դա շատ կարևոր է այդ շեշտադրումը։ Հենց այդ շեշտադրումներից ելնելով էլ կարելի է եզրակացնել, թե հատկապես ում դեմ է ուղղված այն, հավելում է Արցախցի քաղաքագետը։ Ժիրայր Ազիզյանի խոսքով բնական է, որ այն նախ եւ առաջ ուղղված է արցախցիների ու հայկական շահերի դեմ, բայց միաժամանակ նրանք կարող են այդ կերպ նաեւ թիրախավորել հենց ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Ադրբեջանի կողմից տարբեր առիթներով ու տարբեր մակարդակներում հնչեցված հայտարարություններից կարելի է նկատել, որ այնտեղ չեն համակերպվում ու չեն էլ պատրաստվում համակերպվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայության հետ, ասում է քաղաքագետը։ Մենք պետք է ուշադիր լինենք, որ սա ոչ միայն պետական, հասարակական, այլ նաև ընդհանուր առմամբ պետական ամենաբարձր մակարդակով արվող հայտարարություններում նշվում է ժամանակավորապես տեղակայված ռուսական խաղաբախ կոնտինգենտ, հենց այսպիսի ուրեմն ձևակերպմամբ է նրանք դիմում կամ շարժում դեն մտքերը։ Բայց դրանով մեջ բնական է, որ Ադրբեջանը պայքարելու է ռուսական խաղապահ զորակազմի դուրս բերման կամ եթե սա չաջողի, ապա գոնե խաղապարակելության ապալեգիտիմացման ուղղությամբ։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ իր այդ նպատակին հասնելու համար Ադրբեջանը գնա որոշակի սադրանքների, որոնք հաշվի առնելով հակամարտության գոտում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի թվական եւ ռազմական քանակական առումով ներկայացվածությունը չկարողանան զսպել խաղաղապահները։ Ըստ քաղաքագետի, դրանից հետո խաղաղապահների դեմ բողոքի մեծ ալիք բարձրացնելով փորձելու են ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ապա լեգիտիմացնել։ Ազիզյանի դիտարկմամբ ցավալի է, որ այսօր չկան այլ անվտանգային երաշխիքներ, իսկ ռուսական խաղաղապահների Արցախում տեղակայված լինելը նրա ձևակերպմամբ հանդիսանում են ոչ թե ռազմական զսպող միջոց, այլ ավելի շատ քաղաքական, այսինքն ոչ թե ռազմական ներկայացվածությունն է զսպող գործոն հանդիսանում Ադրբեջանին հավանական սադրանքների չդիմելու համար, այլ ավելի շատ քաղաքական բաղադրիչը։ Կարեն Ղազարյան, Ռադիոլուր